Dragi poštovani gledalci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobro došli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. U ovom serijalu emisija družimo se s Allahom subhanahu wa ta'ala lijepim imenima, njegovim uzvišenim svojstvima, spoznajemo njihova značenja kako bismo bolje upoznali svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. I nema sumnje, kada vjernik kroz svako ime Allaha jalla wa'ala bolje spozna svoga gospodara, nema sumnje. Bez imalo sumnje, vjernik će još više više voljati svoga gospodara, Allaha jalla wa'ala. A kada ga zavoli i kada ga bude više i više volio, onda zasigurno više i više odazivaće se njegovim naredbama, ono što mu je on uzvišeni naredio i ostavljati se onoga što mu je uzvišeni Allah zabranio. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El Aziz. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena mnogobrojnih nama nepoznat broje Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena od tog velikog broja, ogromnog broja koji je poznat Allahu subhanahu wa ta'ala od tih lijepih imena jedno je i Al-Aziz. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El aziz spominje se u Kur'ani Kerimu na 92 mjesta. Spominje se u Kur'ani Kerimu na 92 mjesta i uglavnom obično spominje se uz druga Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Al-Hakim, Al-Alim, El-Rahim i slično. Što dakle pobliže pojašnjava nam ovo ime. I svakako, dakle, ovo ime pojašnjava to drugo ime uz koje je spomenuto za jedno. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara, 260. ajetu وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ I znaj da je doista Allah subhanahu wa ta'ala aziz i hakim, odnosno silni Onaj koji posjeduje svu veličinu, onaj koji posjeduje svu snagu, onaj koji posjeduje svu moć i on je mudri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran četvrtom ajetu Innal ladhina kafaru bi ajati Allahi lahum azabun šedid Wallahu azizun zuntiqam Doista nevjernici, oni koji nevjeruju Allahove subhanahu wa ta'ala ajete njima pripada bolna patnja, njima pripada teška patnja. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'la silni, njemu pripada sva moć, njemu pripada sva vlast i on je onaj koji jeli, uzvraća na nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'la odgovara nevjernicima pa će im na ovakav način jeli, odgovoriti, odnosno kazniti. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji strogo, žestoko kažnjava. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ešuara devetom ajetu وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَلَا عَزِيزُ rahim I doista je tvoj gospodar silni i onaj koji je milostiv. Silni i onaj koji je milostiv prethodni kuranski ajet El aziz Duntiqam, onaj koji je silni i koji strogo kažnjava u ovom ajetu El aziz Ar-Rahim. Onaj koji je silni i koji je milostiv. Dakle, nije Allah subhanahu wa ta'ala nepravedan zulumčar, neka je Allah uzvišen kako ga pojedini ljudi opisuju i smatraju. Ne, već je on dakle milostiv. On je milostiv. Ovo ime El Aziz u arapskom jeziku kako je njegovo značenje, odakle potiče i slično. Riječ el-riz ima više značenja. Ima značenje snage, ima značenje jačine, ima značenje nadmoći, značenje strogoće, uzdignutosti, veličine, neovisnosti od stvorenja i slično. Također ima značenje, dakle i ova značenja sva jedna druga upotpunjavaju. Ima također značenje rijetkosti, naprotiv jedinstvenosti, daleko od svake sličnosti i jednakosti. Pa dakle, El Aziz, El Aziz jeste dakle onaj koji posjeduje svu snagu, onaj koji posjeduje svu moć, onaj koji posjeduje svaku veličinu i svu veličinu, onaj koji vlada nad svima, onaj koji je sva stvorenja sebi podčinio, nije potreban stvorenja, naprotiv sva stvorenja su potrebna njega i u tome svakako nikomu nije jednak, ravan, niti sličan. Nema nikoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je ovakav. Što se tiče Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena, konkretno, dakle, šta su rekli islamski učenjaci o njemu? Kaže Ibnu Ketir, rahimehullahu ta'ala, El Aziz jeste onaj koji je nad svim uzvišen, uzdignut. Sve je podčinjeno njemu, on nad svim ima vlast, i ništa mu ne može nauditi. Ništa ne može nauditi njegovom ponosu, njegovoj veličini, oskrnaviti njegovu veličinu, njegov ponos i njegovu gordost. Kaže Imam Al-Kurcubi, rahimehullahu ta'ala, značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El-Aziz jeste onaj koji ne može biti savladan, niti mu iko imalo može nauditi. al aziz jeste onaj koji posjeduje toliku snagu, toliku moć, kada bi se svi ujedinili, da se bore protiv Allaha Jalla wa Ala, da naude Allahu Subhanahu wa Ta'ala i koliko je trunka, zehra, koliko je mušica, ne mogu mu nauditi jer je on El Aziz. Šeh Sadi Rahimahullahu Ta'ala kaže El Aziz jeste onaj kome pripada svaki vid izzeta, odnosno pripada mu snaga, nadmoć i sposobnost da mu niko od stvorenja ništa ne može nauditi, pa je tako on sva stvorenja počinio sebi, on je počinio sva stvorenja sebi, ona su mu pokorna i ona mu se odazivaju i pokoravaju se njegovoj veličini. Dakle, El Aziz jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj kome pripada svaki ponos, onaj kojim, kojem pripada sav ponos, sva veličina, sva snaga, sva moć. Onaj kome se sve potrinjava, sve je pred njim ponizno. On je neovisan od svih stvorenja, dok su sva stvorenja potrebna njega, u potrebi su za njim i u svemu tome nikomu nije niti jednak, ravan, niti sličan. Dakle, kada se upoznamo sa svojim gospodarem, Allahu, Allahum subhanahu wa ta'ala kroz ovo njegovo lijepo ime El Aziz kakav trag vjerovanje, ubjeđenje u to Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime La Aziz treba da ostavi na nas. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Aziz postiče nas da priznamo samo Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom jednoću. Da je on Allah subhanahu wa ta'ala jedan, jedini i da obožavamo samo njega Allaha subhanahu wa ta'ala i nikoga drugog mimo njega. Sav ibadet, to jest sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, javnih ili tajnih upućujemo samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, jer on nema sudruga. On nema sudruga i to ukazuje na njegovu potpunost, na njegovu snagu, na njegovu veličinu, na njegovu moć, na njegovu vlast, jer svako suparništvo, slabi snagu, umanjuje veličinu. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala daleko od svakog suparnika, svakoga stvorenja makovano bilo. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Aziz zahtjeva od nas da Allahu subhanahu wa ta'ala negiramo svaku manjkavost. Upravo El Aziz, ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime ukazuje na Allahu potpunost i on je daleko od svake manjkavosti svake mahane. Allah subhanahu wa ta'ala je daleko od svakog zla, od svakog nasilja, od svake nepravde. Kaže veliki islamski učenjak, autoritet Ibnul Qaim, rahimahullahu ta'ala. Allahovo lijepo ime El Aziz ukazuje na onoga koji posjeduje potpunu veličinu, koji posjeduje svu snagu, a od potpunosti njegove veličine i njegove snage jeste i njegova subhanahu wa ta'ala uzdignutost od svakog zla i svake manjkavosti. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Aziz podsjeća nas na Allahovu snagu, na njegovu svemoć, na njegovu prevlast, nad svima nama, pa braćo muslimani i sestre muslimanke, podsjeća nas i na njegovu vlast nad našim srcima. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je, stvorio je naša srca i nad nama bdi. Sve ovo postiče vjernika, da se boji svoga gospodara, da strahuje od svoga gospodara, da mu Allah subhanahu wa ta'ala bude stalno na umu, jer Allah subhanahu wa ta'ala nad njim di, Allah subhanahu wa ta'ala nad njim vlada, Allah subhanahu wa ta'ala nad njim upravlja. Sve ovo postiče vjernika da bježi Allahu subhanahu wa ta'ala, da od Allaha bježi Allahu, da se pokorava Allahu dželavala, da mu bude ponizan, da razmišlja o Allahu dželavala, o njegovoj veličini, njegovoj nadmoći, njegovim stvaranjima, na takav način će razmišljati o Allahu subhanahu wa ta'ala, ne o njegovom biću, o njegovom zatu, kako su mnogi razmišljali i zalutali, već razmišljaće o Allahovim stvaranjima, o Allahovoj moći veličini koju čovjek koliko toliko spoznaje kroz Allahova stvorenja i na takav način sustegnuće se od razmišljanja o grijehu. Neće razmišljati o grijehu, već će razmišljati o pokornosti svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. On će razmišljajući o Allahovoj veličini, o Allahovoj nadmoći, o Allahovoj vlasti, zasigurno time ispuniti svoje srce, ispuniti svoje srce ljubavlju prema takvom gospodaru. Allahu Jalla wa'ala, kome pripada sva snaga, sav ponos, sva veličina, sav izzet, svaki vid izzeta, ponosa veličine pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako da ga čovjek ne voli? Kako da ga rob ne voli? Kako da se ne ponosi svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala koji je ponosan. Zasigurno svaki vjernik koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala odaziva se njegovim naredbama, pokorava se Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavlja se onoga što me Allah zabranio i on biva ponosan. I on biva ponosan jer je takav njegov gospodar. Sva ova značenja Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Aziz podstiču vjernika da samo uzvišenom Allahu prizna potpunost. Da samo uzvišenom Allahu prizna hvalu, da Allahu subhanahu wa ta'ala pripada sva hvala, da je samo Allah subhanahu wa ta'ala neovisan od svih, dok svi drugi potrebni su njega, ovisni su njega, pa i on čovjek manjkav je, slabašan, nemoćan, siromašan, potreban Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom trenutku. Ja, danas jedemo i pijemo nekoliko puta, dva ili tri puta, ali bez Allaha ne možemo nikoliko je treptaj oka nikoliko je treptaj oka. Zbog toga, što god više se upoznamo s Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Aziz, spoznamo njegova značenja i budemo razmišljali o tim značenjima, sve više i više ćemo uviđati svoju manjkavost, svoju slabašnost, svoju siromašnost, našu potrebu sprem i za Allahom subhanahu wa ta'ala, koliko smo potrebni Allaha jalla wa ala na takav način. Što god više budemo proučavali Allaha subhanahu wa ta'ala, lijepo imena Al-Aziz, a svakako i druga imena, sve više i više ćemo se udaljavati od grijeha. Sve više i više ćemo se udalja, udaljavati od loših dijela nepokornosti, a sve više i više na drugoj strani približavati se dobrim dijelima Allahu subhanahu wa ta'ala pokoravati se njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Aziz ukazuje svakom vjerniku da kada god bude tražio snagu, veličinu, ponos, moć, ugled i slično kod nekoga drugog, a ne kod Allaha subhanahu wa ta'ala, u nečemu drugom, a ne u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, Allah subhanahu wa ta'ala će ga poniziti. Neće pronaći dotični ništa drugo do poniženje, neće dola, pronaći ništo, ništa drugo do siromaštvo, do slabost, do nemoć. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala jedino će pronaći snagu, slavu, uspjeh, ugled, položaj, veličinu, moć samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga Allah jalla vala i poručuje pa kaže men kana yuridu al l'izze falillahi l'izzetu jamija. Onaj koji bude tražio ponos, snagu, veličinu, ogled, moć, pa neka zna da se kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve to nalazi. Kod Allaha se to nalazi, pa tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, Allah subhanahu wa ta'ala odgovarajući licemjerima, munaficima Medine, tada u to vrijeme kada je objavljivan Kur'an, a nakon toga svim licemjerima, munaficima koji se služe sličnim riječima. Allah subhanahu wa ta'ala im odgovara pa spominje njihove riječi يَقُولُونَ لَإِرْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ Rekli su munafici kada su se vraćali iz jednog boja u Medinu, rekli su kada se vratimo u Medinu, zasigurno će oni ponosni, ugledni koji su na položaju istjerati, protjerati iz Medine ponižene, potlačene, misleći na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove ashabe. Pa Allah jalla wala odgovara i kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Međutim, samo Allahu pripada izzet, snaga, snaga, slava, moć, ugled, položaj, veličina i njegovom poslaniku i vjernicima. Ne vama o munafici licemjeri, već pripada Allahu, zatim njegovom poslaniku i svima onima koji se odaza, odazivaju Allahu i njegovom poslaniku. Pripada slava, moć, snaga, veličina. Međutim, licemjeri to ne znaju i neće da znaju. Zbog svega ovoga, vjernik ne treba da se prikada nevjernicima, licemjerima, petokolonašima, ne treba da se priklanja dunjaluku i prolaznim dunjalučkim uživanjima, već dakle treba da se prikloni ahiretu, da radi za svoj ahiret, da se prikloni Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, da poboljša svoju vjeru kod sebe, a zatim i kod drugih. Koliko li je samo ljudi dalo sve za dunjaluk, čak je dalo i svoju vjeru pa je na kraju zbog tog Dunjaluka i umro. Dunjaluk mu je uzeo sve, uzeo vjeru i na kraju mu je uzeo i život. Stoga je prelijepe riječi rekao El Faruq, Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, drugi halifa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kada je rekao Mi smo narod kojeg je Allah uzvisio islamom i budemo li tražili ponos u nečemu drugom mimo islama, Allah će nas poniziti. Mi smo narod kojim je Allah dao ponos, ugled, veličinu i dobro nam je poznato iz naše historije, iz historije tih prvih generacija, ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ko su i šta su bili. Pa kaže, mi smo narod kojeg je Allah učinio ponosnim islamom i budemo li tražili ponos u nečemu drugom mimo islama, Allah će nas Allah će nas poniziti. Zato Allah subhanahu wa ta'ala potvrđujući, jeli, nalazimo potvrdu ovih Homerovih riječi, ovo riječima Allaha Jalla wa'ala kada kaže Beširil munafiqina bi enne lahum azaben alima, ti obradoj licemjere munafike obavijesti ih da njima pripada bolna patnja alladine tahidun al kafirine awliya i min duni al mu'minin a jabtaguna indahum al izze fa inna al izzeta lillahi jamija obradoj munafike koji se druže s nevjernicima, a zapostavljaju vjernike i zabiru nevjerničko društvo, a ostavljaju vjernike, misle da će kod njih postići snagu, ugled, veličinu, položaj, moć. Ne, onaj koji bude tražio sve to naći će samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kod Allaha nalazi se sve to. Zato ponos tražimo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Upoznajmo se sa svim putevima, načinima, razlozima kako doći do ponosa, do snage, do veličine, do moći, do položaja. To je nama danas i tekako potrebno. Jedan od razloga postizanja ponosa jeste skromnost, jeste poniznost sprem Allaha subhanahu wa ta'ala i sprem Allahovih robova vjernika. Kako Allah i opisuje svoje robove, koje on voli i koji njega voli. Subhanallah. Koje Allah voli i koji njega voli, kaže ezillatina alal mu'minin, a izzatina alal kafirin. Oni su ponizni sprem vjernika, ali su zato ponosni sprem nevjernika. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao je u hadisu koga bilježi ima muslim, sadaka, ama baš nimalo neće umanjiti imeta ono što podijeliš, znaj da to što podijeliš radi Allaha, isključivo radi Allaha, to ama baš nimalo neće omanjiti metak, već će naprotiv to biti razlog da postigneš bereket u onom preostalom imetku, u onom imetku koji ti je ostao. Ta sadaka koju si podijelio, ona će Allahom dozvolom, ukoliko bude iskreno podijeljena u njegovo ime, biti razlog da u preostalom imetku Allah ti da bereketa. Stoga sadaka ama baš ni malo neće umanjiti i metak. I Allah će zasigurno svakog roba koji bude ponizan učiniti ponosnim. I niko neće biti skroman radi Allaha, a da ga Allah neće uzvisiti. Niko se neće poniziti radi Allaha, a da ga Allah neće učiniti ponosnim i uzdignutim. Također, jedan od načina postizanja ponosa slave, ugleda, veličine, položaja, moći i slično jeste vezanje za Allahov subhanahu wa ta'ala knjigu, Kur'an. Vezanje, izučavanje, proučavanje, rad po Kur'ani Kerimu. Zbog toga je Kur'an objavljen, da se radi po Kur'ani Kerimu. Ko se bude na takav način čvrsto vezao za Kur'an, postići će ponos. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala svoju knjigu Kur'an naziva također El Aziz. Opisuje je opisuje svoju knjigu Allah subhanahu wa ta'ala ponosnom, ugletnom, onoj kojoj pripada veličina, slava, moć. Pa oni koji budu izučavali, proučavali, radili po toj knjizi, zasigurno i oni će biti spominjani. I njima će pripasti slava, spomin, ugled, veličina i slično. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Oni koji ne vjeruju Kur'an, ima ih koji ne vjeruju Kur'an nakon što je objavljen, a on je zaista zaštićena knjiga. On je zaista knjiga silna, ona koja ima snagu, jer je to Allahova riječ, to je Allahov govor. I kao što Allahu subhanahu wa ta'ala pripada snaga, tako isto i njegovom govoru. Pa je on toliko snažan da mu laž ne može prići ni s jedne strane, ni ispred, ni iza, ni sa bilo koje druge strane. To je objava od mudrog i hvale dostojnog. Pa kaže Katada rahimahullahu ta'ala Allah je Kur'an učinio ponosnim jer je on njegov govor pa ga je stoga i sačuvao od laži izmišljotina od ponosa, snage, jačine i moći Kur'ana jeste dakle da bude ponosan i onaj koji ga bude slijedio. Pa dakle, taj ponos, ta snaga, ta veličina preći će i na one koji budu slijedili Kur'an i Kerim u pravom smislu riječi. Zato, brate muslimanu, drži se Allaho je Jalla wa'ala knjige, drži se Allaho je Subhanahu wa ta'ala vjere, budi ponosan svojom vjerom, budi ponosan islamom, nemoj da se sramotiš, Nemoj da bježiš od svoje vjere, da se udaljavaš od svoje vjere. Ne, samo u ovoj vjeri čuo si Omera ibn al-Hattaba radijallahu talan, a njegov život i njegovo vrijeme vladavine dobro nam je poznato. Na koliko i koliko se je li prostora prostirala njegova vladavina. Kako su bili ponosni kada je rekao i u svojim dijelima svome životu pretočio te riječi. Mi smo narod kojeg je Allah učinio ponosnim sa islamom slijedili su islam, držali se islama, ponosili se islamom, pa ih je Allah dželavala doista i učinio ponosnim. Neka te ponos tvojom vjerom, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, podstakne na širenje tvoje vjere, pozivanje drugih vjeri islamu, poziv, na pozivanje da se čine dobra djela, da se ostave loša djela i na tom putu ne boj se ničijeg prigovora. Sve to čini tražeći nagradu samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i pomoć u svemu tome. Traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, pomaži se Allahom veličinom, pomaži se Allahom snagom, pomaži se Allahom moći, kao što Ibn Abbas radijallahu anhuma, kako bilježe Buharija i Muslim, uh, prenosi da je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u dovi učio bi dovu E'udhu bi izzeti kellezi la ilaha illa anta lezi la yamut wal jinnu wal insu yamutun Zaštitu i pomoć tražim s tvojom veličinom, s tvojim ponosom, s veličinom i ponosom onoga pored kojeg drugog istinskog Boga nema, on je živi, on je vječni, on nikada neće umrijeti dok džini i ljudi umiru. Nemojte tražiti pomoć od džina da Allah sačuva. Nemojte tražiti pomoć od ljudi, oni umiru. Oni su kratkotrajno na dunjaluku, ali Allah subhanahu wa ta'ala je živi vječni. Allah, on je onaj koji je el aziz, silni, onaj koji posjeduje svu snagu, svu moć, svu veličinu. Njemu je sve podčinjeno. Našem gospodaru sve je podčinjeno. Sve mu se pokorava. Sve mu se odaziva. Iz njegove vlasti ne može niko izaći. Budimo ponosni što imamo ovakvog gospodara i budimo ponosni što nas je Allah dželavala uputio u ovakvu vjeru Islam koji je propisao silni, ponosni, uzvišeni, gordi, onaj kome pripada sva slava i sva hvala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim robovima, iskrenim vjernicima u njega Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas učini njegovim iskrenim sledbenicima poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, jer doista su takvi na pravom putu i takvi su samo oni koji razuma imaju. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, na prvom mjestu znanje o njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, kako bismo bolje upoznali njega, svoga gospodara, Allaha dželavala i kako bismo ga više voljeli i više se odazivali njegovim naredbama i klonili se onoga što nam je on zabranio. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, مسلمانما i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ya dhal asma'il husna, ya khaliqana, ufrana, nas'aluka wa antal asma, نأمل عليك عبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالق يا رب المقيت